Иннар нэг энэ Библийн гурван удаа энэ Библийн хэсэг уншсан хар үндэстэн. Канан жишээ энэ канан имигтэй Есүсээс гүйсо канан имигтэй чигсэн хар үндэстэн. Хар үндэстэн гэж юу вэ? Өнөөдрийн үг байвла гадаад хүн. Гадаад хүн дотрын хүн биш мөн үү? <laughs> гадаад хон ерөн хүмүүс ямар мэдрэмж байгаа вэ? Надад ямар хамаатай вэ? Тэнгэр бурхны гадаад хүн юу вэ? Тэнгэр бурхантай холбоо байхгүй хүн. Жишээ Есүсийн үед хар үндстэн хүн юу вэ? Тэд нар юутай хүн биш. Яг гэвэл Тэнгэр бурхан зөвхөн юутай хүмүүсийг сонгосон. Тийм болоод тэр үед юутай хүмүүс дандаа хар үндстэн хүн гэж тэд нарыг дуудаж байна. Жишээ өнөөдөр энэ сайн мэдээг канан имигтэй энэ хар үндэстэн. Гэгийн гэгийн Полийн Романчуудын захиаллын дотор бас юу вэ? Хар үндэстэн. Бас бас юу вэ? Нэгдүгээр уншлаг дотор а Исаягийн номноос бид нар уншсан дотор юу бичсэн бэ? шүдэр ёсик сайхан зүвик вилдэг туу. Бид нар өнөөдөр энэ Библи бидэнд юу зааж өгөх вэ? Хар ундстан хүн хим бэ? Тэнгэр бүрхний дотрын хүн хим бэ? Мэдээж хар ундстан хүн, дотрын хүн эн жишээ өнөөдрийн үг байвал бид нар баптизм хурдсны дараа католик католик шашны гишүүн болсон. Бинар данта за би христийн хүн гэж ярьдیں۔ За баптизм хуртайгүй хүн байвал баптизмыг энэ сакраментиг хүлээн аваагүй хүн юу вэ? Байвал бинар дандаа за христийн хүн биш ээ. Чи байвал олон жилийн хугацаанд катехизм сураад тэгээд манай гишүүн болж чадан, манай сүмийн гишүүн болж чадан. Дандаа бид та бид нарын дотор та энэ дотор байхгүй энэ дүгий дотор байхгүй гэж дандаа ингэдэг. Харин Тэнгэр бурхан бидэнд зааж юу огсон бэ? Дотны хүн хэм бэ? Жишээ Тэнгэр бурханы сонгосон хүн Тэнгэр бурханы дотор дотны хүн хэм бэ? Өөр эсвэл Тэнгэр бурхантай хамаатай байдаг хүн хэм бэ? Өөр эсвэл Тэнгэр бурханы хүмүүс хэм бэ? нэгдүгээр унширах бидэнэ зааж өгсөн. Хин бэ? Шүдэрх ёсыг сахин. Зүвийг вэлддэг туу. Зөвхөн энэ хүмүүс Тэнгэр бүрхний хүмүүс. Би нар баптизм хүнээ авсан уу аваагүй юу? Э, сакрамент сакраментиг хүнээ авах уу авахгүй юу? Харин шүдэр шүдэрк ёс э, шүдэрк ёсыг сахгүй хүн байвал Тэнгэр бүрхний хүн биш. Зөв Wilsig Wilдэггүй хүн байвал Тэнгэр бурхны хүн биш гэж хариулж чадав. Тийм байвал энэ кана имигтэй Есүсээс юу гүйсэн бэ? Есүсээс Давидын хүн эзэн Есүсийг эзэн гэдэг гэж тэр Есүсийг хүлээн авсан. Шүдэр Йосиг сахих. Шүдэр юу вэ? Мэдээч би нар дотор бодоод зөв байна тэгээд хий. Зөв биш байвал дотор сэтгэлийн дотор байвал зөв биш байвал би дагахгүй. Тийм байвал би нар шүтэрхгүй. Хүмүүс дүр таяа дүргүй юу хамаагүй. Харин би зөвхөн Тэнгэр бүрхний надад дотор зааж огох зүйлийг даган. Энэ юу вэ? Сэтгэлийн сэтгэлийн санаа. Дандаа хүн бүр мэдэн. Аа энэ саа, энэ хийж, энэ хийвэл зөв оо энэ сан биш юм уу хай байна би нар дагахгүй хүмүүс би нарыг хулын авах уу авахгүй юу хамаагүй энэ хийцүү энэ хийцүү яг хийцүү бай заримдаа нийгэмд өөр бусад хүмүүс бас уйлдах өөр харин би тэд нарыг дагах уу тэнгэр бүрхнийг дагах уу итгэлтэй байвал дандаа Тэнгэр бүрхний үгийг сонсож чадan. Мэдээж зарим зарим хүмүүс юу хэлсэн бэ? За би Библи Библийг уншихад Тэнгэр бүрхэн надад түүний үгийг ярьж байна. Зөв. Харин бид нар Библийг уншаагүй байхад тэр үед Тэнгэр бүрхэн бидэнд янз янзын зүйлийг ярьдаггүй. Итгэлтэй хүн байвал Тэнгэр бүрхэн надад зүйлийг ярьдаг. Энэ байвлаа итгэлтэй. Яаж мэдэх вэ? Яаж мэдсэн бэ? Яаж мэдэж чадах вэ? Итгэлтэй хүн байвлаа дандаа Тэнгэр бурхны үгийг сөнгөсөж чадав. Жишээ ёс шүдэрг ёсыг зөв зүйлийг шүдэрг зөв энд бинар дандаа дагдаггүй шүдэрг зөв энэ зүйрийг Бавла Тэнгэр бүрнаас ирсэн ирсэн зүйрийг би нар энэ зүйрийг дагвал Тэнгэр бүрхнийг дагж адилхан Өөр Тэнгэр бүрхнийг харсан уу хараагүй Тэнгэр бүрхний үгийг миний чихээр сонгосон уу сонсоогүй мэдээж сонсоогүй харин Тэнгэр бүрхэн бидэнд энэ ерөнхий зүйрийг зааж өгсөн тийм болоод би нар энэ даг Харин өөр эсвэл баптизм хүртээгүй өөр сакрамент хүлээн аваагүй харин энэ хүн дандаа шүд ёсыг Павел зөв зүйлийг хийвэл тэр хүн тэнгэр бүрхний хүн. За хоёрдугаар санаа. Өнөөдөр энэ Есүс маш хатуу байна. Би нараа энэ сайн мэдээг сонсон. Жишээ анх удаа энэ имигтэй Есүс ирээд Есүс намайг оршоогооч. Харин Есүс энэ Библи юу бичсэн бэ? Есүс нэг ч үг хэлсэнгүй. <laughs> Харин тэр имигтэй дахин дахин дахин Есүсээс гүйсэн хашгирхаар тэгээд гүйсэн. Есүсийн шавнаар матгүй юу вэ? Юу бодсон юу бодсон бэ? Аа ядаргатай энэ имигтэй. Есүс түүний гүйгээ түүний гүй э, гүйхийг биелүүлээрэ гэж Есүсээс Есүсээс гүйсэн. Есүс яаж хариулсан бэ? Надад ямар хамаатай вэ? Би зөвхөн Израилийн гэрийн алдагдсан хоннууд хоннуудад э, илгээсэн юм аа. Мөн үү? дахин энэ имигтэй дахин дахин гүйгээд Есүсээс Есүс надад туслаарэ. Есүс түнд маш хатуу үг ярьсан. Хүүхдүүдийн талхыг нохотод огох зүйтэй биш байна. Харин энэ имигтэй юу хэлсэн бэ? Харин тийм ээ. Нохот чигсэн эзний ширээнээс үнэсэн үнэсэн бүх зүйлийг идэж бас болно. Харин Есүс түүнийг хараад имигтэй чиний идгэл агуу юм аа. Яг Есүс 1 2 3 4 энэ хитэн удаа хүлээгээд хүлээгээд тунд билүүл түүний ас түүний гүйсник билүүлсэн бэ. Яг гэвэл хүн бүр хүн бүр энэ үйл явцын итгэлийн үйл явцын явцын хугацаанд хэрэгтэй. Бинар чигсэн адилхан итгэлийн үйл явц үйл явц хугацаан хэрэгтэй итгэл хугацаан нэг жил буюу 2 жил буюу 3 10 20 жилийн хугацаанд бид нар юу сүрж чадах вэ? Тэнгэр бурхан хэн бэ? Би хэн бэ гэж сүрж яа. Мэдээж нэг удаа бид нар катехизм сүрсэн. Катехизм сүрсэн Тэнгэр бурхан бол Бутагч Тэнгэр бурхан бол Аврагч Тэнгэр бурхан бол миний эзэг гэх мэт. Хани үнэн бид нар түүнийг тэгж тэгж хүлээн авсан уу? Магадгүй биш байхаа. Харин Тэнгэр бурхан бид нар бидэнд энэ хугацаанд огсон. Тэнгэр бурхан бидэнд хичээл зааж өгөн. Яг энэ имигтай юм шиг. Энэ имигтай нэг удаагүй гээд Тэнгэр бурхан Есүс шууд түүний гүйснийг биелүүлээгүй. Харин тунт баг багаар тунт зааж өгөөд тэр итгэл том болсон итгэл жинхэнэ итгэл болж байна. Хүн бүр энэ хугацаанд борноо. Жишээ хухад сургуур сурж байхдаа багш нар дандаа тэдэнд юу зааж өгөх вэ? Сайн хухад болоорой, сайн хийчихээрэй. Хухад заа заа заа гэж хариулна огсон мөн үү? Хийх үү? Хийхгүй. Хизээж ойлгосон бай энэ багш зааж зааж өгсөн зүйлийг том болсны дараа яана тэр үед би сураагүй. Энэ ухаан болсон сурсан зүйлийг ухан хулын авах энэ юу вэ? хогцан байгаа. Энэ зайтай байгаа. Бид нар хүн бүр Тэнгэр бүрхний Тэнгэр бүрхний юу? Тэнгэр бүрхний уханг сурч чадан чадвартай. Харин Тэнгэр бүрхний уханг хулын аваад амдарч байхад амдарч чадварлаа энэ байвал жинхэнэ Тэнгэр бүрхний хүн байна. Тэр байвал жинхэнэ Тэнгэр бурхны үгийг сонсон хүн байна. Тэсээ однодор энэ имигтэй. Анх удаа Есүс айсгүйгээд Есүс нэг ч үг хэлсэнгүй. Харин энэ имигтэй юу вэ? цугтаагүй. Дахин дахин гүйсэн. Яг гэвэл энэ имигтэй мэдэн Есүс хэн бай мэдэн. Есүс хатуу биш. Харин бид нар энэ хугацаагаар байх хэрэгтэй. Жишээ зарим хүмүүс энэ сүм баптизм хүртсэний дараа 1 жил буюу 2 жил буюу 3 жилийн хугацаанд заримдаа бид нар ядарч ба. Яана 부동산 өдөр бүр би сүмд очдог ядаргаатай байна. Энэ байг энэ мэдрэмж байгаа. Харин тэр үед бид нар юу вэ? За ямар ч гэсэн бурхан намайг дуудаж ба. Бурхан хизээж бид нарыг хайхгүй. Яг гэвэл another хоёр дугаар үйлчлэг бидэнд юу э, э гэгин пол бидэнд юу хэлсэн бэ? Бурхны бэлгүүд Бурхны дүүдлэг хизээж буцаалдгүй. Тийм байвал Бурхан бид нарыг дүүдсэн. Тэнгэр Бурхан бидэнд энэ бэлэг огсон. Ивэлиг огсон. Харин Тэнгэр Бурхан бидэнд дандаа хайрлаж ба. Бид нар энэ сүмд ярахад, сүмд сүмд рүү явхад заримдаа энэ санаа бай, заримдаа тэнд санаа бай, заримдаа ядарч бай, харин ямар ч гэсэн бид нар мэдэн Тэнгэр бурхан намайг хайрлаж ба. Тэгээд бид нар банк сүмд ярддаг, банк зарбер хийдэг, банк библийг уншдаг. Тийм байвал энэ итгэлийн үйл явц will явц бинар банк авдаг. Банк суурдаг, суурдаг. Тийм байвал магадгүй 5 жилийн дараа, 10 жилийн дараа тэр үед би нар сүрсэн. Оо, одоо би ойлгосон. Одоо би ойлгосон. Шүүдэрг юу вэ гэж ойлгосон. Тэнгэр бурхан дүүдлэг гэж юу вэ би ойлгосон. гэж гэж чадан. Харин би нар зарим хүмүүс баптизм авсны дараа энэ сакраментийг хүлээн авсны дараа өөр машин өөр машин өөр юу шашинд орсон. Бөөмөргөрт юу өөр будда шашинд юу орсон. Яг гэвэл нөгөө нөгөө юу нөгөө нөгөө шашинд амархан юу амархан бай. Жишээ бөөмөргөр би нарын амьдралд ямар нэг асуулт гарсны дараа тэдэнд бидэнд хариул огж чадна. Жишээ би одоо another юу вэ another миний амьдрал дээр хийцүү болж ийн боо мөрөг боо боо боорин дээр боогин дээр очоод хэр бидэнд хариул огон харин манайс юм үгүй манайс юм ярьсны дараа би нар би нар ламтан нар лам самварт нар та нар юу зааж өгч чадах вэ мэдхгүй харин нэг юм мэдэн тэнгэр бурхан чамайг хайрлаж ба тэнгэр бурхантай холбоо барьяарэ Энэ барилаа өөр тийм тийм болсны дараа зарим хүмүүс энэ сүмээс гараад өөр ямар нэгэн янз бүрийн шашинд орсон. Харин одоо би нар юу сүрсэн бэ? Тэнгэр бурхан би нарын амьдралын хугацаанд хичээл зааж өгдөг. Би нар банк түнтэй хорвоо барих хэрэгтэй. Түүнийг дагаад янз бүр барилаа, сакраментиг хүлээн авах, зөв ёс э, зөв үйлийг шүдэрх ёсыг энэ бүгдийг бид нараа хийгээр Тэнгэр бурханд дагах ёстой. Харин бид нар тийм биш байвла ийшээ тийшээ яваад бид нар магадгүй амдраалт амдраал амдраалын уханг хүлээ сүрж чадахгүй байна. Даргын би танд юу зааж өгөх вэ? Тэнгэр бурхны ухаан, хүний ухаан ялгаа байна. Тэнгэр бурхны ухаан байвлаа би нарын амьдралын ухаан. Хүний ухаан байвлаа зөвхөн өөрийн толоо ухаан. Сан хүн Тэнгэр бурхны хүн ялгаа байна. Сан хүн байвлаа нийгэмд муу зүйлийг хийхгүй бол сан хүн. Харин Тэнгэр бүрхний хүмүүс байвал зөвхөн муу зэрийг хийхгүй байж болохгүй бас юу вэ? Тэнгэр бүрхэн бидэнд юу зааж өгөхийг дагах хэрэгтэй. Жишээ Тэнгэр бурхан бидэнд бүх хүмүүсийг хайрлах хэрэгтэй. Тэр хүмүүс намайг хайрлах уу хайрахгүй юу хамаагүй харин би түүнд түүнийг хайрлах хэрэгтэй. Харин Тэнгэр бурхан бидэнд за хүмүүс надад муу зүйлийг хийвэл би яах вэ? Би түүнийг үйлчлэх хэрэгтэй. Харин би Тэнгэр бурхны ухаанх сураагүй байвал би нар юу хийх вэ? Та надад муу би чамд бас муу гэж хийдэг. Энэ байвал хүний ухаан Тэнгэр бүрхний ухаан байвал өөр. Өнөөдөр бид нар Тэнгэр бүрхний ухаан юу вэ? Өнөөдөр Есүс хитэн удаа энэ энэ имигтэй канаа имигтэй олон удаа Есүсээс гүйгээд харин Есүс сүлээр тунд бирүүлсэн. Түүний гүйснийг бирүүлсэн. Одоо ч гэсэн Тэнгэр бүрхэн бидэнд энэ үйл явцыг огсон. Нэг баг багаар Тэнгэр бүрхэн бидэнд Тэнгэр бүрхнийг өөрийгөө үзүүлж бай. Хэдэн жилийн дараа би нар сүрж чадав. Энэ байвла амьдралын уха. Тэнгэр бурхныг дагсны дараа би нар мэдэн аа миний зүрх сэтгэл зүрх сэтгэлийг сорсон. Өмнө нь би энэ хийж чадахгүй одоо чадав. Өмнө нь энэ хүнийг хараад би үзэн ядаж ба дотоо үр тай болж ба одоо мэдхгүй харин түүнийг хараад за түүний төлөө би зарбилж чадав